Eta gaur egun, e, eh, bago, bakizue bote joiak eta guztiak, gazteak ez da irresponsableak direla, eta halakoak eta bakarrik e, beti bezala polizia bialtzen zaie, haien kontra, baina e, ikusten dugu ere, gaur egun gazte asko eta asko kompromisoak gazte dituzte, borrokatzen dute, eta askatasunaren alde, modu batea do bestea, e, egiten diotela. Eta nik uste dute hori ere, gaur egun remedikatu behar da, ezta? Gazten kompromisoa, ale batean, bestean, e, orain dela gutxi zen eh, eh, El Mundo periodiko, bueno, boletin ofizial dela derecha, <laughs> El Mundo, nola gazte batzu ere kriminalizatzen jarraitzen dituzte, eta nuzte hori onarte dela, eta horren kontra egin behar dugula, ezta? Eta, bueno, eta guzti honekin, jo creo que es importante en todo esto, y hoy en día más que nunca, la lucha contra el fascismo. Hoy vemos que el fascismo se está viniendo arriba, lo vemos en muchos lados, eh, dando palizas. Eh, yo creo que en Madrid decían que Madrid sería la tumba del fascismo. Desgraciadamente entró el fascismo, pero no vencieron, ¿no? Eh, aplazaron la cosa. Yo creo que también podemos decir, creo que orgullosamente, que Euskal Herria sí es la tumba del fascismo hoy en día. Aquí no tienen sitio y en el resto del Estado yo creo que también cada día más hay una conciencia de luchar contra el fascismo, aunque se presenten a las elecciones, eh, porque es luchar por la libertad, en definitiva. Y esa, esa lucha la tenemos que llevar adelante, sí o sí, porque con ellos no hay libertad posible de ningún tipo, de ningún tipo. Eso eh, lo conocieron, lucharon contra él hasta dejar su vida y creo que tenemos que seguir el ejemplo. Y luego, por último, se errebindikatzere, esan dut, kompromisoaren, kompromisoaren eh, aldarri bat egin behar da, ez? Kompromisoa gauza positiboa da, ez da gauza iluna, jende asko gezatu zertarako, borrokatu, ba, liok, besterik ez dira, eta nik uste dut, kompromiso gabe ez dago aurrera egiterik, nik uste dut, e, hemen eh, fusilatu zitu zen jendea, eredua da, eredua dira, kompromiso horretan, eta guk egin behar gauza bakarra, nik uste dut, eta zinezkoa, e, beharrezkoa, da kompromis hori jarraitu eta aurrera egin. Eta maitu nahi dut, hitz zuen gustokoak izango direlakoan, espero ez <laughs> Pablo Casado, esan zen, horren eh, mila, bi mila mabostean hitz batzuk. Ez da, memori historikaren gainean, eta beha, pixkal desmomoareatua da, ez da, zuten bere itona bat, eh, republikanoa zen, kartzelan egon zen, kartzelatik atera, Eta ero esan zen, ban, hemen moldatu behar gara, eta ero frankista hutsa bihurtu zen, eta Pablo Casado hortik ikasi du, ezta, ikusten dugunaz. Berak esan zuen, la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del PP, y aún no lo saben. En pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas. Son unos carcas. Están todo el día con la guerra al abuelo, con las fosas de no sé quién. Horrek izan nahi du Estado Espainiarreko presidentea. Gogoratu behar dira hitz hauek. Eta bakarrik nik uste dute zen behar zaila, eh, karka benetan, ba, bera dela, fasistak, behar zelakoa, dira, hemen dauden karkak, eta EH Bilduren atletik, esan behar dugu, oroimena etorkizuna dela. Aztutzen badugu nondik gato zen, ezin dugu jakin nora joan nahi dugun. Hori da guztia, bila esker. Gora Republik, Euskal Errepublika eta gora munduko langileriaren borroka.